حديث 194 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایند هرگاه امام گفت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین شما بگویید آمین در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را تعلیم می دهد که ای امتانم وقتا که شما نماز را با جماعت می خوانید امام سوره فاتحه را بوت می در آخرش غیر المغضوب علیهم ولا الضالین شما آمین بگوید این است تعلیم جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها و برای کسانی که دوستدار جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است این حدیث از کتاب صحیح بخاری